rồi ngày hôm ấy cũng chỉ là ngày nước mắt anh rơi lần cuối em à anh hứa từ đây sẽ không khóc thêm